O neprotingi galatai, kas apkerėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas, nukryžiuotasis Jėzus Kristus? Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar įtikėdami, ką išgirdote? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia, dabar užbaigsite kūnu? Argi tiek daug esate iškentėję veltui? o iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasę ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdote? Taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną, tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, grėsia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų surašytų įstatymo knygoje ir jų nevykdo. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akise, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta – prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko įdant per Kristų Jėzų, pagonims atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasę. Broliai, aš kalbu kaip įprasta žmonėse. Net žmogaus teisėto testamento niekas negali atmesti ar papildyti. Pažadai buvo duoti Abraomui ir jo ainijai. Nėra pasakyta ir ainiams, nedaugiskaita, bet kaip apie vieną, ir tavo ainijai, tai yra Kristui. Aš noriu pasakyti, Dievo patvirtinto testamento negali panaikinti po 430 metų atsiradęs įstatymas, ir jis negali pažado paversti niekais. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado o Dievas dovanojo jį Abraomui pažadu. Tad kamgi reikalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis palikonis, kuriam skirtas pažadas. Įstatymas buvo angelų įsakytas per tarpininką. Tarpininko nebūna, kur yra vienas, o Dievas – tai yra vienas. Tad gal įstatymas priešingas Dievo pažadams? Anaip tol. Jei būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas eitų iš įstatymo. Bet raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki. Prieš ateinant tikėjimui Mes buvome įkalinti ir sergimi įstatymo, kol apsireikš tikėjimas. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimui atėjus, mes jau nesame auklėtojo globoje. Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonys bei paveldėtojai pagal pažadą.